You now have five minutes to copy your answers onto the answer sheet. You have one more minute. That is the end of the test. Ovo je završetak ispita slušanja iz engleskog jezika na višoj razini serije DS030. Možete isključiti uređaj.